Thank you. arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon. <laughs> Hementxe gabiltza, a ber, miren hitz egin. Ez, ba, zue teknika kontuekin beti bezela entzungo gintu zuen. Bai, zuzenean gaudela ohiukatzen horixe, ba hementxe gaude. Zuzen zuzenean gonekin ero beron, beste aste betez, ba zuen belarriak goxatzeko gogoekin. Bueno, zoro-zoro, ero-bero, heldu gara, eta badirudi eseri eh, eta ja itzegin alko dutela, neskak, bai, ber? Bueno, abazen, egitera salaketa publiko bat pegatinak gaizki jartzen dituen ari hemen antxeta irratian. Bai. Alderantziz dago, jartzen du, estudio bat gorria dagoenean, ez? Miren? Bai, ez jartzen du berdea dagoenean eta gorrian egon bardu hori da. Txake, nahiko lan dugu gure teknikak ondo egiten. Mesedez, mesedez, badakizu ez elako ez gaiak garen gauza huetan, beraz jarri gauzak bizkat erreixago. <laughs> ez? Eta aste honetan, zer, e, gauza asko eta zoragarriak ekarri ditu, goinara. jakina, jakina, <laughs> oiana, jakina, gaurkoan ere, saio, Bikain bi amarra. <laughs> Eh, gauza pia bat, eta egia esan, nola sorta, eharra, eh, miren lan, zekarri ditu dugu gaurkoan. Bai, baperak behintzat bai. Eh, ja, hori bai arraroa. Hori profesional, profesionala da, bai. horrien tartian egotia ze acento injerbit erratu. Bai. ojo, ojo. <laughs> eskatu argo genuke planter bat, hori jaratzen dizkizitela <laughs> itz. Ma, horretarako pasa argo zen ordena gaiura zelan. Bai. <laughs> ez, ez, gu, bai, papera asko beste batzuten ere uki ditugu paperak, baina gero oso sortzaia gara, ez? Eta batzutan paperari kasorik ez, eta gure gauzutan aritzen gara hemen. Baina, nabia puntu gisa, hemen baitugu, gaiak lantzeko informazioa. Eta, bueno, ba, noski bai astero bezala elkarrizketatxoa da. Mm musika mundura goaz. Musikita, musikita. Bai. Ba, puro luego taldea izango gulako hemen, elkarrizketatzeko, eta, bueno, ba, azken garaietan gainera feminista, edo bat ez ere, bilbo inguruko feministen zater referente bilakatu den taldea. Bai, gure lagun baten bitartez ezagutu duguna, gainera, Lucia, musu batzen entzuten gaitu. Mm, Bigarren entzulea. Jari nintzen auto zein <laughs> Ja, be. Barta du gurekin oia, nalaz. <laughs> Bai, eta gero, bueno, ba, ba, aspaldian rakel ez duen mendik izan, baina, eta gaur tamalez ez ere ez dago, baina, bueno, seksualitate inguruko gaiak ere balantzea gustoko dugula bakizute, eta gaurkan ba, Orgasmoaren orgasmoaren inguruan. Oi. dugu Hortaz, badakizute gonekin saio parte hartzaia izan nahi duela. <laughs> Hori da, Kuina badaukaguna sartuta. Osa, benetan pentsatzen duzu, astero errepikatzen dugula, baina benetan bat dugu playari eta... Ez baina, bera, kuña bat egitea bai, benetazko Igual, ez dugu. <laughs> Bai. Bueno, gonekin abildua gmail.comera idatzi, ez gero, men jasoko dugu eta... Eta jakina erantzungo dugu. Nik sorpresa bat daukaz zuen txan, nizkak. Norrik idatzi. Ez ez, inork ez du ah. idatzi. Ah. Baina gogoratzen zaite pasaren astean hitz egiten egon ginenaz, ez? Abortuaz eta bai. oioare... Bai, ardon ah, ez. ez hori, arraltza ah, frigituak. Arraltza eta... Bueno, bani pentsatzen nuen oso ideia originala izan nuela. Eta aurrekoan entzule batzuek <gasps> esan zidaten, ez da in originala hoiana. <laughs> Entzunago. oso estilo, eh? baina bueno. Las encuestas no pueden ser más alarmantes jamás. Tuvimos un caso así antes, no sé dónde iremos a parar. Todas las gallinas quieren abortar y usted, ¿qué opina del aborto de la gallina? Y usted, ¿qué opina del aborto de la gallina? Y usted, ¿qué opina del aborto de la gallina? Y usted, ¿qué opina del aborto de la gallina? Aprobarlo sería el caos de la economía, aumentarían los precios de las tortillas, no podríamos comer tortilla de patata ni nada de eso, ni huevos, fritos y perros agua ni revueltos. ¿Y usted qué opina la aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina la aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina la aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina la aborto de la gallina? Hemos propuesto que en la vidas conceptiva, nos han respondido con rotunda negativa. El problema es que no se escapa de las manos, tampoco quieren usar en los gallos. ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? Aprobarlo sería fatal. Todos los animales querrían igualdad. Si esto no fuera el caos, no tardaría en los si quisieran abortar vacas, ovejas y cerdos. ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? Ba, ba, ba, ikaragarria. Ah, nortu dira, Manolo Kabeza Bolo. Mila bederatzi dundalaro geita ma bosteko diskoko abestia da, beraz. Pentsatzen nuen hemen superideia iraultzaile eta berritzaile izan nuela. Eta ez, ez, ez dala, eta gure entzule finek ondo horaz izaten bezala, ez ara ingoa hoiana manologo kabezabolok asmatu zuen ja. <laughs> Baina, ostia, ona da, eh? Bai. Letra oso ona da. Bai, nik, ba, estribilloa bai, estribilloa bai, bai. gogoratzen dut. Dioste, baina, berez letra ez, eta karo, gratuko ginela tortillari gabe. Bai. <laughs> sin huevos escalfados, tortilla ni gabe, sin huevos fritas, bueno, oso nada. Eta gero hori, no? E, legalizatuko balute beste animali guztiek ere bai nahiko lukete. <laughs> Eta ba, horrelako gauza kuriosoak. Bueno. Bai, bai, barre egin behar. Ah, barre egin bai, bai, behar. tamales, ez? Tamales. Baina, bueno, gallardo ni galdeto liogu, usted, que opina del aborto de la gallina. <laughs> bueno, aldatuko dugu musika registros. Eta jarriko dizuegu puro luego, bereiekin kontaktatzen dugun bitartan, ez? Beste musika estilo bat. Bai, galdetu aldugu, beraien erreferentatuko bat den <laughs> Manolo, Cabeza Olo. Norda daki? Bai, galdetuko diogu, ke opinan dela horta la gallina. <laughs> aquí, que el camino a casa está marcado. Al menos aquí, que el camino a casa está marcado por señales y por asfalto, por puñales de un despistado. Vivir en este enjambre parece que motiva más que el hambre estado catatónico mundial nos trajo ya su indecencia proporcional. Y yo ya me he perdido. Y yo, ¿qué es lo que no he visto? Me miré ayer al espejo y comprendí que no hay reflejo que el estímulo pudiente siempre es el que tengo enfrente recortando algunos trazos, luego pierdo los pedazos y eso que mis pies en tierra no quieren ni paz ni guerra. A saber dónde me he metido y a saber qué cosa es este sitio. Me he cruzado con personas que me han enseñado normas a mis viejos. Ya les dije que el camino no se elige. Mis amigos más dispuestos no los que viven puestos. Yo es que me he lanzado al vuelo una pareja y en el cielo. Soy yo, son el resto. Esto es así o es algo aprendido. en tirarme despacito al abismo, agarrar algunas piedras y tirárselas al enemigo. Pero vi al pelear que solo somos supervivientes emocionales, al menos aquí, que no pasamos hambre, al menos aquí, que la alegría está al orden del día, al menos aquí que la tristeza es una decisión, al menos aquí, que si queremos nos podemos ir. Aquí en el Made in China, producto de Colombia, petróleo desde Libia y alcohol para no pensar, pillando cacho en Cuba, uranio desde Rusia, vistiendo de la India y alcohol para olvidar. erregistroze eh, guzti zaldatuta, Manolo Cabeza Boloren ke opina sobre la aborto <laughs> la gallina entzun da gero, puro luegoren aki abestia entzuten ari ginen, eta ba, agurtuko dugu zuzenean handion, puro luego taldeko kidea, hemen telefonoren beste aldean daukagula, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Kaixo, kaixo. <laughs> Zer matzaudete hor? Iru. Iru, zenbat, iru. Iru. <laughs> bombardeo, bombardeo. Bai, ma, <laughs> <laughs> prest. bai, bai ez, eh, itxegin banan-banan mesedez bestela, menudo kaos. Zaiatuko gara. Gainera, kaso vale. entzuten duzu retroalimentazio hori ez? Osa, itzegiten duzula eta gero zure burua entzuten duzu? Eh, ez, ez, orain ah, ez. Vale, ez, ez, ez. Zeren hori izaten da erokeria hundiena, bere. ja, ja, suposatzen bai, baina ez. bueno, zer moduz? Doak izu, ondo? Eh? ondo? Bai, bai, bai, birra bat zuten, ondo, <laughs> zigarro bat ikit, ondo. Ah, ze ondo. Bueno, ba, eh, aipatzearen, egin dugu horrelako sarreratxo bat, baina ez dugu aipatu jak zu hemen kontatzeko hobe izango zen, Eh, ba, jakitean, nola, nola sortzen da musika taldea, nola sortzen da puro luego? Bai, ba, bueno, hau azizen, egia zan da, bueno, ni Asturia zen bizin nintzen horregatik behai eh, abestiak, e, lehenengo abestiak eta urrengoak ere, baina, bueno, erderaz dira, gazteleraz dira, ze Asturia zen bizin nintzen eta egin dituen, ba, iru abesti, un poco de bazilada, ba, lagunen txatez, lagunekin egoteko, eta, zi, bueno, musikarien artean bizin nintzen, eta orduan, ba, bueno, te kontagia. Eta, horan azizen, nik bi edo iru abesti egitea, eta gero bilbore berriro bizitzera, eta bazakinon jo nituen abestiak eta gero ba, kontzertu bat eskatu zuten e, ba, bueno, kolektu bat e, e, da, ba, e, ez da <laughs> eta orduan ba, bueno, ba, bakarri zen atoki batean ba, bildurra moten zaitan eta orduan hitz egin nuen lagun batzuekin eta zan nituen denga ba, ingo dugu zeo zerrez guztiek batera Ba, bueno, ba, bizka bat gehiago, ez dut zeko, eta hola nazi zen kontzertu bat emoteko jai batetan, osea, baina laua besti edo egin genituen, eh, kontzertu horretan. Osea, que girotxo pixka montatzeko aitzakiarekin, ez? Hor elkartu? Claro, bai, oza, izan zen, ba hori, egun horretan jotzeko bakarrik, baina bueno, gero horre, horre, egun horretatik aurrera, bai, e, beste irrati batetatik ere ba, deitu zitzaidaten egiteko elkarrizketa bat, bai, eta izan zen komoa, ba, jendean nahi da pixka bat, ez, gehiago, eta orduan, onak ba, jarraitu genuen. Mhm. Eta gaur arte. Eta <laughs> gehiago, gehiago, eta bueno, eh zuek ere jendean gana zuzenean joan, eta kalera atera, eta bueno, esan, bai. batean kalean beintza joan bai. zute batik bat, ez? Zer Bai, justo, bai, apirietan edo hasi ginen, eta gero baudan esan genuen, bueno, bai, eko du kalean, zezke, oza, ez genikien ona, ala, sea, zelan joango zen gauza, eta baina, bueno, ba, ziginen kalean ipintzen, ba, bebai gauza ezberdin bat egiten genuelako e, neska ginezlako e, eta normalean kaletik zoaz eta gehienak dira mutilak, jotzen dauzenak, mm. eta izan zen, bueno, ba, froatuko dugu, aber, eta oso ondo izten zen, eta bueno, ba, orain ez otzarekin eta ez, baina, bueno, mm-hmm ba, bai, ipintzen gara kalean aldugunean, bai. Feminismoaren, ez, aldarrikapen handienetakoa kaleak gauak gureak direre, ba, zuena egiten duzu, ez? Eta kale hartzen bai. duzu, eta zuena egiten duzu, ez? Zuen doinuekin. Bai, bai, Bai, baina bai eh sin intenzio no, o sea, dana utetzen da igual barrutik, baina ez gure feminista mhm. kartelatik, ez? O sea, ja, ja. Beste, beste alde batetik ateratzen da, o sea. Gogoetatik edo, ez? ere. Bai, bai. Eta, bueno, ba, bai, eske ikusten duzu ez dela zure tokia eta fatzen duzu mhm. zergatik ez bani de tokia, o sea. Mm. Orduan hartzen duzu tokia ta ja sta. Ja taldean zen bat, eh, taldeki eh, zarete. Bueno, ba, gara formato txikia, mm-hmm. gara lau, e, formato horretan gaude irunezka eta mutil bat, ze mutila, bueno, ba, e, be bai, azieratik e, e, zartu zen, eta berarekin orain egiten ditugu bion artean letrak. Mm-hmm. Eta, eta formato horretan gara lau, eta bestean gara zei, eta besteriak dira bi mutil, ze gara denbora asko, eta asko neska bilatzen nahi, nahi dituztenak sartu, eta jo edo zein instrumento, ez daukagu ahi en plan intenzion de sonara, ez, ez dira letrak, eta bueno, ba, musika, ze, ba, ba, kompainatzea, ez? Mm. Baina ez ditugu neskak aurkitzen, pasada bat da. Osea, pasada bat. Jotzen dutela, bai, baina ausartzen direla, ez. Eta orduan horregatik, ba, orain ditugu ba, beste mutil, ahi, <laughs> badakiela beraiek dauzela emakume baten tokian. <laughs> bai, eta badakite, bai, bai, eta holan da, eta ez bai gustatzen, ba, sentitzen da, baina bai. Emakume baten tokia da, baina ondino ez da heldu emakumea, <laughs> Osea, baina helduko da, bai, bai. Eh, kuantitatiboki ikusten dugu orduan, bueno, saiatzen zaretela beintzat parekidatasun hori mantentzen. E, baina hori, aipatzen genuen hasieran, bueno, gainera beste elkarrizketa batzuetan eta atera, atera igual kontzeptua, ez? Talde, musika talde feminista txat edo etiketatua izan zarete, bai. etiketa horrekin bat egiten duzute edo uste zute pixkat ondorio dela edo... Bueno, vale, ba, en lengo bain sorpresa bat izan da, o sea, horregatik esaten du beste, o esaten du ja, eh, gure asmoak ez datoz de ninguna etiketa datzioz bar, barnetik, orduan, ba ikuste igual egiten duzuna feminismo arloan apresetzen dela, ba da pasada bat. Ez dakit, ozea, nina ez maz eta del monton, eta gure lana egiten dugu aldugun bezala, eta ezaten ditugun gauzak dira, esan nahi ditugun gauzak, baina barrutik, baina super barrutik, ozea. Ba, pentsatzen ditugun gauzak, orduan, ba, bueno, ba, bai, feminista, benen, bueno, orain martxoan daukagu supergira feminista. <laughs> sea, claro, o sea, da supergira feminista <laughs> eta superondo, vamos, posten gara. Bueno, hortik egon gara zarautzen, que es lo más cerca que nos vais a poder ver por ahora. <laughs> Así que nahi baduzue, amabostean zarautzeko gaztetxan egon gara. Eta, bai, eta hori, ba, bai, bai, feministaen munduan mugitzen gara pilo bat, bai. <laughs> Hombre, igual ere behar hori zegoelako, edo ez, besatu duzu barrutik eta modu ba, humilan edo ez, norberari bere gorputzetik ateratzen zaion bezala, ba, igual ere horrelako gauzen beharran gaude, eta ez hainbeste, ba, ez, ba, ezakit, bueno, ba. teoria feminista edo, ba, igual gehiago gure bizipenak kontatzen edo ez? Ba, ba, bai. behitu hori ere, ba, ezakit, bueno, ezagutzen dituzuen abestiak ala ez, baina printzez abestia egin nuenean, niretzako, klaro, ez, o sea, todo lo no feminista que soy, ordago, ¿eh? O sea, ni ni ni de amor romántico brutal a ordago, ni de cagadas heterosexuales ordau de guztiak, o sea, orduan abesti hori gitarakoan ezan nuen, izango da, la patada que va dar ahora, para <laughs> ba, ahora inarte lortu duguna, baina bez, eh? o sea, ez da holan, o sea, princese, jendea, vamos, gustatzen zaio emakumei pillo bat. Ba, bera, jarriko dugu. eta vale. ber jendeak zer <laughs> esaten Vale. <laughs> A lo largo de los años He vivido algunas cosas que creía tan tan ciertas que romperlas me mataba, me comía lo que hubiera, que provocara guerra, y si alguna la sufría no tardaba en disfrazarla, me enteré de tu existencia y me escondí bajo la tierra, me metí arcilla en la boca y convertí mi cuerpo en roca, pero el pelo me asomaba. No logré hacerlo de hierba, me sacaste a estirones, nunca me dejaste huir. Necesito un abrazo porque anoche asfixié a mi princesa. Me había ahogado ella a mí tantas veces sin darme ni cuenta. Y anoche que la vi sentada frente a mí, bailando funerales, negando realidades. Y anoche que la vi sentada frente a mí llorando soledades, pidiendo amor enfermo la odio. Y aún siento que agoniza la odio. Quitadla de mi vista cogiste el corazón y lo volviste piruleta, no ves que se está acabando, queda solo el palo y pincha, déjame gritarles que no se me acerquen mientras vivas, si me tocan les amarras. Y así no van a quererme para ti. Un gran fracaso siempre fue una gran victoria. Quiero desgarrarte el alma y que no puedas ni opinar demoler tu gran castillo y aplastar tus ideales. Y es que desde que agonizas me siento mucho más viva. Necesito un abrazo porque anoche asfixié a mi princesa. Me había ahogado ella a mí tantas veces sin darme ni cuenta y anoche que la vi sentada frente a mí, bailando funerales, negando realidades. Y anoche que la vi sentada frente a mí, llorando soledades, pidiendo amor enfermo, la odio. Y aún siento que agoniza la odio. <laughs> ez duzu ez erresateko, geratu dira hauek isilixilik. Korazon bai, eh. <laughs> de piruleta. <laughs> Eh, korazon de piruleta. Ke pasa, ke pasa. Zer gertatu da hemen. Bai, ba, ba hori gertatu da. Hori, justo hori, korazon de piruleta. Eta jan dute, eta bukatu da. Eta letra hauek, nola... Baina el falso nola, sea, duzu orain, bueno, talekide beste muti honekin batera idazte dituzula, baina nola izaten da zure prozesua idazte? Bueno, eh, segun segunza besti, ba, bueno, hau adibidez nik egin nuen, bera, mm. ez, zuen ez egin. Baina, ba, joseta bio beratzen gara abesten duen mutilak, e, ba, bat, bueno, ba, batzuta nahi dugu errezan, ba, adibidez, entzai horror da lehenengo abestia gungunuen abiok batez, eta, bueno, bazen, badeunden edukazio arloa, bueno, ni hazen zen klaseak enmoten, ume txikiei, eta ikusten nituen gauzak, en plan, ba, ba hori, ez, e, oso ja, ba hori, ba, badakigu. Eta dena ondo, ez, eta ez dela ez egin behar, eta horrela, hori ikusi. Claro, eta, bueno, eta, bueno, ikusi hori, eta orduan egin genuen akizio hori horri buruz, gero ere, ba, oso lagunak gara, eta hortik ibitzen garenean hitz egiten, ba, igual, ba beste honen gauza hau ere ez ere zerezo nahi dugu horretaz orduan geratzen gara eta igual azte baten edo bi azetan edo hiru azetan azten gara idazten eta idazten eta idazten eta idazten egiten eta idazten egiten eta egiten eta gero erabakitzen dugu ba esaldi hau gustatzen zait edo kontzeptu hau gustatzen zait eta bueno olaina ten gara letra egiten eta gero ni batera ba, ba musikarena nik eramaten dut Eta, bueno, ba, gitarra hartzen dut, ipintzen dut melodia, ritmoa, eta gero, ba, elkartzen gara guztiok, eta zaten dut, ba, flauta ez dakizzer, ez dakizzer egingo dago ez dakizzer, eta ez dakizzer egingo dago ez dakizzer. Eta jazta, eta egiten da, unpoko <laughs> ateratzen den bezala, osea, ez gara musikari profesionalak, bat inorbez, orduan ateratzen dena, da, da, hori, ja, ez Mm-hmm. Baina, eh, ezarete musikari profesionalak, baina bai, igual musikeroak, edo bai, baduzute ez, musikaren saletasun hori, e, Euskal Herriko, ba, ze, adibidez, bueno, Euskal Herrikoak ez direnak, ere, ze, Kristo, e, uh -huh. ze, ze musika edo entzuten duzute, edo ze influentzia, esto es una pregunta profesional. Ja, <laughs> eh, ja, eta gainera ez daukat erantzunik, horretarako ez daukat erantzunik, o sea, influenzia ez dakit, ez daten batzutan bebe, batzutan amparanoia, batzutan ez dakit zer, baina hori da jendeak ez daten dagoana. Nik ez dakit, musika eta estilo bat, era ezaten gaitzune, ze estilo da zuen musika, ez, igual jotzeko taberna batetan edo, ba, ez estilo, ba, ez dakit, ez estilo, ez dakit, pink mhm. punk eh, erabaki dugu <laughs> egitea, baina gara ez da punk, baina bai da pink, ose, ez como, bai, punki baina super light, ose, punki en baina musika ez da punki, ose, <laughs> eh, ez dakigu, ose, eta influentzek ba hori, ba, entzun, entzun dut dana, ez musika klasika, ez baina hori ez da, ez dakit, ez da, <laughs> Igual, ba, emengo bilboko lagunak, edo Asturiaseko laguna, kantautoreak zirela, eta direla, eta igual beraiei ikustea jotzen eta nola egiten duten eta ba hori horre hortik igual bai zeo zer hartzen da baina CD bat ipintzeat, ipintzetik ez dut uste zer hartzen denik ez eh? Hala ere, musikari bezala, bai, eh, hartu duzute, adibidez, copyleft e, eh, jartzeko erabakia, edo, bueno, edo deskargatzeko bai, bai. aukera hori bada bai. erabakitxoa, ze ba egin duzute? Bai, hori da, bueno, ba, uste dugulako denona dena, <laughs> osea, bueno, hau egiten dugu, baina e, interesgarria da kontzertuak edo, edo kalean jotzea, eta hor, hor bai, ba, bueno, ipintzen duzu, ba, bueno, emon alduzuna, <laughs> zakit, osea, birua behar dugu guztiak bezala, eta gainera gaude dana, super precarios osea, ez daukagu dirurik, ez daukagu lanik, ez, Orduan, bueno, baina gero musikarena edo abestia, bueno, ba, norbait hartzen bada besti bat, eta aberazten bada besti horrekin, ba, bueno, ba, bere arazoa da, ez dakit, ez? Mm. Baina bestiak dira guztionak, osea, barrien zaigu. Daukagu igual el rollo de las gae, ez? Eh? badeko dirua, bakarrik existitzea bat, puro luego ba, dirua ja irabazten dago, eta hori ez dakigu nola egin, ba, beraiek lortzen duten dirua guri emateko, ez? Osea, hor mm. gaude orain, en modo investigazioan, osea, zer daz gai, nola funtzionatzen da, eta dana. Guzti horretan, baina bakarrik beraiek ez, ez hartzeko dirua, osea, mm. beste bat hartzen badau ez barriz da, baina ba, <laughs> azta ez. ez beraiek ez digo, ez erremanai. <laughs> no quiero. Ja. Ba. Eta, bueno, ala ere, oza, zede bat bai egin zen duten, hortik irakurri dugu, ba, pikara magazinen ere bai eskenitzen bai. duten elkarrizketan, que era por clamor popular, o sea, jendeak eskatu zizuela bai. disko bat ateratzea, bai. ez? Horrek esan nahi bai. du izugarrizko harrera hona euki duzuela, eta claro. jendeak zuek entzuna izetuztela denbora guztian. <laughs> Bai, bai, bai, <laughs> eta gainera diska dena da, o sea, para, paranoiko. Ja da, rollo paranoiko, ze hori, izan zen, bai, jendeak nahi zuena bestiak, eta, pff, claro, grabatzea eta hori oso garestia da, azkenean dana izan da, lagunen laguntza, oza, sea, grabazio ez da pasada bat, ez da, os, ez dauka soinu oso ona. Baina ezke lagun batek egin zuen, kontaz, bueno, voluntad, gero hmm. irudiak eta egitea ba, beste lagun batek, ba, bueno, berarekin geratzen eta benga, egingo dugu holan, edo holan, e, ba hori, zedeko irudiak eta guzti hori, ez? Eh? Ah, benetan polita eta, direla, eh? Bai, bueno, niri, bai, <laughs> hor dago, el corazón, piruleta, cerebro, ez, ez, gure bihotza da, erdi, erdi, cerebro, erdi, ez daki guzer, <laughs> eta bueno, hor dago dana bai, bai. Eta bueno, hori, eta saldu dira oso ondo, bueno, egin genetuen bosteun kopia eta berri batera ditugu kopia gehiago eta ez da eta bosteun zen en plan, o sea, ditugu hemen kopiak bizita osorako, baina ez. Ba <laughs> gero ere iratzen gaituzte ba, ba Barcelonatik, Valenciatik, Sevillatik de eskatzen zerea, eh? O sea, como, madre mía, esto parece que se mueve, eta en Maiatik ere da como en Daia, en serio? <laughs> O sea, <laughs> sí, que alboan dago, bai, aurretzak dela, como, jo, eh, que pasa. <laughs> Bai. lagun, batek, esan zigun, jo, eh, egiten zute irrati saio ez dakizte baino, eta ez dituzute elkarrizketatu <laughs> epuro eh, puro logokoak. Jo, oh, jo, ez dakit, ontsan, ni idatzi genizuenen, ez genekien existitzen zinetenik bai, ere, claro. Entzun eta arroio, eh? benetan, eta hau dago horren gertuta ez dugu entzun, eh? <laughs> Batzutan horrelakoa gertatzen dira, eta Bueno, ba, bai. gu eh, berez, irungoak, bueno, ez, endaiako, bai, bueno, barri, hemen denetarik doa dago, baina egia da badagoela ia beti horrelako banaketa bat, ez, e, eh, uh-huh. egoalde, e, eh, bai. bai. azkenean, ba, muga ikustezin palpablea batzutan, yeah batzutan. Bai, bai. Baina, oza, gainditu du. Bai, bai. <laughs> gainditu du, pur musika. Bai, <laughs> gara pilo bat, jolen. <laughs> Musikak bai. ditu muga guztiak. Bai, bai, jolen. Ziatzatiko. Bueno, eta ufrantzen daukala exito batek, bez, oza. Ba, ez, pentsa, gustatzen da, ere. Azkenean, bitu adibidez, ez, oza, eh, igual frantxezez ez dakien jendea ere, zaz entzuten du gustora. Bera, gainera hori kalean hasitako bueno, artista. Igual, baina ez dut uste, ez que gudaukagu, direla letrak, musika da como pinipon, o sea, ez dakit. o sea, ez que hori, ez bai, o sea, sol, fa, mi, re, o sea... Eta ya está, eta hor dago dana. Bueno, igual la zure... kopia salduta, absolfi mi redo. Ja, eh? <laughs> ja, nik uste jarrera hau, eh? Zere dela igual, jende erakartzen duena, azun jarrera hau de sin complejos, venga, kalean, eta ale. Bai, etxarle morro, nik hori beti ezaten dut, o hau izan da, etxarle morro, eta ba, beitu, hau da, hau da, hau da, hau da, hau da, hau da, hau da, hau da, Bai, eta bai, bai. harrera eh arrera ta ginela jendean hartu den esan duzu ba zineten pixkatola espontaneoa gaina uda berri uda garaia pues bueno ez kalean pues bueno clima ere hemen bermatzen zuelako bai. baina gero suposatzen dut bari udazken negua iritsi da eta ez gara marrokozen bizi eta hemen ba kontzertuak kalean claro. pixka Ze, claro. zuentzat aldaketa izan da igual estenatoki batean jo barri izate edo abestu barri izate, zuentzat ezberdina izan da, ze igual batzutan eh, ez, ez da feedback berdina ere entzularekin edo... edo igual claro, lotxa, bai, ez, estenatoki ba, da... Ba, toki oso ezberdinetan eta... Jo, ez dakit, bueno, guretzako orain beti, beti da, beti doa ondo, dana, osea, jotzen badugu kalean, ondo doa, jotzen badugu tabarna batetan ondo doa, beste egin genuen kontzatu bat eta torri zen jende pillo bat eta jende berria, ezaten jo, ba, ditut gogo asko egin zuteko, eta, zera, ez dakit, daukagu arazorik <laughs> ez errekin, ez dakit, ondo doa, ondo gauz, ondo... Daitzen zaituzten lekutik, ara? eh, nola, nola? Es, deitzen bat lekuren batetik, enkantauz, ez, hori da, aurrera? Claro, bai, bai, bai. Horai daukagu, ba, bueno, bere e, leku askotan eta baina bueno, gehienetan ba Joan por la causa, eh? O sea, gaina hauzen planeta, kuantas causas bai, no? O daukagu igual, ba, e, esateko baietzala ez ez, ba, igual bost edo zei kontzertu, ez direla hemen bilbo justo, baina, claro, ez dizute zebez ordaintzen eta gero, ba, e, hori ere da, momentu baten helzen da, dituzula gehiagi, Hmm. Ba hori, egiteko, claro, eske jan behar dugu, o sea, eske gauza da hori, o sea, ojalá fuese rica y pudiese tocar. <laughs> Baina, bueno. bueno. Yeah. Hola, anda, hola, anda. Baina, eske nean esaten dugu baiet, <laughs> beti. bai. Eta, bueno, ja, maitzeko, ez? Pixka batola eh, zergatik, puro luego izena. Bueno, ba, puro luego izena, da, puro ego. Mm -hmm. Eta, A ber, gauza da, bueno, bai, izena pentsatzen dagoan, ba, nik esan duen, ba, puro ego, eta ditu behar da puro ego, ze azken finean, ere, bai, oso barnetik ateratzen da, baina batzutan justo barne hori da el ego, ez da, zu propio zer, <laughs> maz, pacifiko, i, barabioz, orduan, e, ba, hori, ere baki genuen puro ego, zela igual bizkat biegi, ego, eta gainera egoa beti bizfazetzen dugu, eta ni normalean, ba, bueno, naiz eta bildurtia izan, ba, bizitzatik noa valiente, eh? Orduan, ba, pentsatu genuen, eta zauka zentzurik, valiente bat, valiente <laughs> bezala joatea bizitzatik bildurtia bazara, o ez como, zer da hau, eh? Orduan, <laughs> ebaki genuen, bueno, puro ego disfrazatu behar dugu, eta orduan, hazi ginen pentsatzen, ba, puro fuego, baina puro fuego dauka zentzua, ba, puro juego, ba, puro fuego dauka zentzua, ba, puro luego ez eukan zentzurik, <laughs> eta orduan izan zen, ba, puro luego. Eta eh, hortxe. Eta hortxe. <laughs> Eta puro ego da. <laughs> ba, ni ere, ausartaki, esango izu zer ze pentsat <laughs> nahen, nire interpretazio propioa egin nuen izenarekin. Ja, berrenga, esan berri bat. bai, ez, zela en plan, ez, pues, be, e, etorkizunari en plan desafioa bezala, ez, en plan puro luego, o sea, en plan gertatuko denaren... Aldarrikapen. Aldarrikapen, bai, ez da, bezala. Lan. Claro, bade bai, va bade bai, bade bai, azken zinean nahi duzu, nahi, daiteke, zi, si ez un disfraz, así que nahi duzu, nahi bardi, zai. Anda, anda, bueno, ba, ba bai. bai. On, esan dugu, gertuen edo izango zaitugula, e, zaituztegula bostean, zarauzko putzu zulon bai. e, jotzen. Bai. Baina... Zein da, da martxoak zortzi bira hori? Hori da. Prestatu zuna gutxi gara. Ba, Ertzea zortzean jongo gara, gazteizera, gaztetxera, ere jotzera, zaztean jongo hemen, e, bueno, jongo gara ba hori manira, eta gero, pues, rapidamente, a prestar sonido, eta guzti hori. <laughs> eta jongo gara ere Nafarroara, eta, bueno, ba, urrengo azte buruan, ose, bueno, e, ba, goita batean, edo, la kabera ere, bueno, la kabera ez dakit ezagutzen. Ba, bueno, eh? Mm -hmm palazan bera gara. Zonda. Azike hortik ibiliko gara, <laughs> bai, superondo, ja, egia zanda <laughs> superondo, superpozit, bai. Pero luego en tour. Bai, bai, lehenengo turra, eh. bueno, joan ginen Sevilla era, jetzera. Ah, bai, bai bai. bai. bai, bai, gero, yo jo guen egun baten, eta gero Sevillan, eta zen, como, eta gainera, han ere, super eh, ondo, ozera, ande ahí como, polita. Eta ba, era <laughs> zabaldu, zabaldu. Eta, bueno, a ver claro, bai, balio duen zabaldu, zabaldu egiteko Euskal Herritik, eta, ez, ba, ba bai, gertuago bai. eukitzeko aukera daukagun, edo, bueno, itortu bardizu. Bai, bai, bai, igual, bai, bai, bai, bai, zaigu, baina noz baiten ara jatea, ba, bai, bai. Aitortu behar dizu, goreintxe bertan, telefono, bueno, e, kentzen genuenean, el on the record, of the record esan egin izuela martxoren sortzirako zerbait, baina, bueno, ikusten dugu Aha. pixka zaia <laughs> dagoela. Bai, bai, bai. <laughs> Somos una esperizianas, eh? Martxoak sortzi baina bi horrelako talde bati eskatza kontzertu ez como de hau eh, eh, zuek. Horrelako, eh, eh, da, <laughs> kasa, osea, ba, dela biegun, eh? Osea, bueno, a veces casi, casi. casi. <laughs> bueno, bueno, bai. ba, ba itzein godu, itzein godu zen gogoa daukagu ere, bai. bai. Ba, bueno, zuek emendik edukitzeko. Asik. Eh, eta bitartean, ba, Euskal Herrian zea rentzuten ari den edo zen pertsonari interesatuta baldin badago ere, zuekin kontaktatzeko edo? Puro ba, bai, ba, bueno, ba, daukago, oza, interneten edo Facebook bai. eta daukate, ba, bankanpen ere uste dut da eh, elbidea, osea... Eh, bai, bai ego bertan idatze genuen. Bai, hortik kontaktatzeko aukera dago, hasi Bai, bai, bai. Eta hor dago zuen musika guztiare bai, ba, entzun nahi duen erentzako, bai, bai. batzu jarri bueno, ditugulako. Bueno, berriak ez da hor, eh? Mm. berriak ez dauz ondina, berik pintzen baditugu. Hasi que horretarako, zuzenekoetara jotzea besterik ez dago. Es lo que hay. Claro, hori da, hori da, hori da. <laughs> Ondo. Oso disfruta tú, disfrutatu, disfrutatu ere, vale. kontzertuetan ondo ba, pasa, eta esker. <laughs> Zuei, ahí, A la Bueno, yo. yo. Ahora. Ahora. Había una vez una vaquita que alegremente decía... Mm". Soy una vaquita en un pequeño pueblo y hoy os voy a contar la historia de cómo morí en una tarde de fiesta. Me metieron en un camión junto a mi familia y nos llevaron por una estrecha calle donde había música, la gente cantaba, gritaba. Nosotras desde dentro no entendíamos nada, pero de repente paró el camión y nos soltaron en una plaza para seguido volvernos a meter en un oscuro cajón de madera rodeado de hombres con palos. que eran militares. I'm just a cow in a little town. Why do they make me mad? They shock me into rage. I'm, I'm just, just a cow, cow in a little, in a little town. town. Why do they Why make, do they make soltando a mi familia a la plaza. Yo desde dentro seguía sin comprender nada. Solo escuchaba gritos, ruidos... Bueno, eta zarautze zitze egin dutela igual aprovechatu dezakegu ba, superlotura egiteko ba, zarauzko gaztetxean biltzen diren neska batzuek, eh? jak, jak, lotura hor. <laughs> Bilgune, oso ondo, maritere, bai. oso <laughs> Bilguneko zarauzko neskek ba, dokumental bat egin dute festa dezagun gaurdanik geroa izena duena eta Euskal Herriko ba jai ezberdinen inguruko ba bilduma dokumental bat egin dute, ba, bai, ba, positiboki baloratu daitezkeen aurrera pausuak, ba, modu negatiboan oraindik jarraitzen duten kontuak, nola ez, ba, orientartean alardea egongo litzateke, oh, lala, komo, oh, no? <laughs> onde top, onde bai. ze, ze, Bai, ez, eta gainera beti hor urpegi eman barrizete, bai, gure herrian augertatzen da oraindik. Rollo... Baina, bueno, así Venga, es vale. el tema. Ja, así vai, es, es el tema. Ez, ez, eskerrak, bintzat, horrelako proiektuetan azalarazten den, zeren ere bai, bai batzutan badirudi ez dagoela gatazkarik. Hori da, hori da. Eta bueno, beintzat ere ba ikuspegi desberdinetatik lantzen den, ez? da bakarrik alardearen kontua edo ba mutildantzen kontua edo agertzen dena, baizik eta gero ere ba modu positiboan ba, e, agertzen diren proiektuak ere bai, e, jai parte hartzaileen inguruan egiten diren kontuak ere bai. Ordu erditxoko dokumentala da eta ostegunean Arratxaldeko zazpiretan, ba, dokumental hori aurkeztuko dute Zarauzko modelo antzokian, eta ba, bertara urbildu albaldin baduzu, baukere ba, izango duzu, baina bueno, e, eh, badaki egu ere, ba, bilgune feministak e, asmoa daukala ba, dokumentala bera herrietan zehar zabaltzeko, eta ez da kantolatzeko nen inguruan, ordan ba, bueno, jungo gara jakiten horren berri gehiago, hori bai, ba, saiatuko gara ona ekartzen, ba, dokumentalaren egilak, ba, bereiekin hitz egiteko, proiektuaz eta ba bertan agertzen denaz eta ez denaz zeren suposatzen dugu ba ordu erdi bateko dokumentala izatea eta grabatuko zuten guztia, ez? Ba nola aukeratu duten eta bueno, ba Horixe, ba, biharko gonbidapena edo gaurko, segun noiz entzuten duzuen. Edo ja pasaden asterako. Ba. <laughs> Ez da puro luego, baino... Puro antes. Puro antes, da. <laughs> Jo, eh, bai, gaitxali jazu, eh, zentsuratu nengatik, mm, koiana. Bai, vale, <laughs> Ez, baina azkenean, e, eh, gombidatzea jende zen, bai da interesgarria azkenean, ez, batzutan e, eh, eragilak eta egiten ditu laurrelako proiektu eta azkenean konpartitza eta ezagutzea, bada, garrantzitsua eta gainera, ba hori ez, jaiak berez leku alaia eta elkar konpartitzeko eta ezakit, ez? Behar duten lekua izaki, jo, bada, bada ere polita eta ausnarketa egitea bada garrantzitsua, ez? <laughs> zen akaso bai, alardea bada... Hor daukagun erreferentzia, bat, bai, ez? erreferentzia tamales Negatibo, eh, negatiboa, baino badago asko egiteko herri askotan eta ausnarketaren bidez eraldatu aldugula pixkanaka, ez? Ez ondo mm. esan mm -hmm. duzun ba, proiektuekin eta bueno, ba, mm. ausnartzerako Oso ongi, eta ba, ja, estetikoki oso polita. Oso eh? bai, eh, polita da, eh? Bai, oso polita da. Usua zulaika, diseinografikoa. grafikoa. Bai, egin duena. Bai, bai, bai. bai polit polita da, bai. Gu zorionez, ba, badaukagu kopiatxo bat irunerako. Eh? Eta, <laughs> orduan, pues, bueno, badaukagu asmo ere ba, proiektatzeko. Eta gainera, intentzioa da proiektu zerakoan ez ekartzea zure herrian bat estigantza ematen duten pertsona horiek, ez, bagian ba, irunen agertzen direnak e, ba, mai inguruan ekarri baino, ba, interesgarra izan daiteke ez dakit, ba, ondarruko andrabanda taldeko emakumeak ekartze, eta horren inguruan ez da bidatze, ez, hau da, bazkenen ba, ezagutzeko pues, e, proiektu desberdinak. Mhm. Eta bueno, pues Andra Banda esan dela, pues Andra Banda entzungo dugu, ba u, no? badelako kaleak hartzeko modu bat eta, ez? Ale. Eta horixe. Ui. pues. Mhm. ezin duzu ikusi, baina zoragerria da ikustea hor, ba, ondarruko adindez berdinetako emakumeak horra zen, hile txuria daukan andre bat horlako tambor herraldoi bat jotzen, eta eta ia esan ez oso ondo prezietzen ere soinua, baina bueno, pues hor elkartzen dira neska gazteagoak eta zarragoak, Eta bada proiektu bat, ez? Ba, ostras, perkusio hartu eta horlako tamborrandiak hartu eta kaleak soinuz betetzea, ba, bada, Ba, joen, ikaragar, ez? Azkenean bada, hori, punta bun, gainera soinua egitea, bai, noski, bai, dabil superfin, ez? Ba, nago, nago, izu, eh, izutua, izutu xamar, nabil Bai, bai, bai, ba. dago hemen, roio, liburutegian bezala, azpi marratzen. Azpi marratzen. Ba, eski irakurri dut, gaur ratxalean bertan, eh, baina... Baina, bueno, la bakizete da. Irakurrita ekarri zu, no es poco. <laughs> eh, no es poco. <laughs> Ez, baina baituela esaldi eta bakizu betiko datu hauek de investigadores, eta zaketa, pues, euketzeko eukitzeko eskura. Bueno, esan duen bezala lehen, ba, gaur hori orgasmoaren gaia edo dago daukat eskuartean, eta, bueno, artikulo batean oinarritutako testuak, herri dut, neski beti ah. beza. Guk ez dugulako eta ez dugulako Raquel. Baina, bueno, oza, kurioso egin zait, e, ateratzen dira gauza asko, ba, ba mito, e, bueno, ba, ba, kasuak ez, emakumezkoak askotan ezakitela orgasmoa bizizan duten noizbait edo ez. Barkatu. Bai. Horretarako oso ondo dago serie bat. Zein. Masters of Sex ikustea. Hemen agertzen da. Agertzen Ah, bale, bale, barkatu. Bai, bueno, es es que super <laughs> Azken kapitulua ez dago gaztelera zorendik. <laughs> Ikusitu. Eta hori ez, bai, batzen du, azaltzen du pixka bat orgasmoa zer den, edo zer ez den. E, ba, azten da esaten ez, ba, ba, diez, e, eh, bueno, frant, frantzesak edo bauten hitza da, la petit moj, eta dela, eriotza txikia bezala, ez? Ba, zer? Baina hori ez da edo zein orgasmo mota, eh? Orgasmo mota konkretu bat da, ez? Bai. Ez dakit, baina, mota. da, ba, da modu, bueno, esaten dute, badela modu bat, non segundu batzu ez, e, gorputza edo bihotza gelditzen dela ematen dula, orduan eriotza txiki bat gertatzen dela, esaten da, e, ba, emakume batzuek hori bizitu izan dutela, eta haumen da, ba, orgasmorik, modurik, vamos, ba, handienetariko bat, ni gogoratzen naiz beti lagun batekin, ni lagun batek beti izaten ziala bere helburu nagusia zela bizitzan petit mor bat bizitza. <laughs> Il, <laughs> benetan hil baino lehen, ez? Hori da, hori da. Bueno, ba, ez dakit, hemen aipatzen du, ba, bueno, hitz hori erabili izan dela deskribatzeko, ba, berba da kasu berezi hauetan, baina hori, ez? Ba, askotan orgasmoa hitz egiten denan definitzen saiatu saiatzen bagara, ba, beti oso subjektiboa da, ez? Jendeak bueno, ba, bai esoterismotik abiatuta edo edo inprezisiora ba hor mila gauzatera daitezkela eta eta bueno, ba horren inguruan ez dagola holako definizio bat placer hori deskribatzeko e, moduan edo. Eta hor ba ateratzen zuten e, bueno, ba, atera, e, izan dian esplikazioa ba, batzuk esate dute e, bulban bertan plazerra sentitzen dutela, besteak vaginan, batzuk e, em, bularrean. Bularretan, besteak eh, bururaino edo em, nervio Jesus. <laughs> Bai, lumbarren bitartez igotzen zaien sentsazioa dela, bazkenan, ba, bueno, ondoria da oso gauza subjetiboa dela eta eta azkenean ba ba men ikertzaile batzuk egiten zuten lanaren ostean zen ba ez dagola modu bat definitzeko eta esatzen zuten ba, modu baten bakoitzak gure e, arrasto edo digitala dugun moduan, ba existitu litzatekeela arrasto orgasmiko bat pertsona bakoitzak duena. Azkenan bakoitzak bizi edo sentitzen dugulako modu ezberdin batean. Hauek, adibidez, e, ikerketa bat egin zuten 1976an eta bertan e, unibertsitateko ikasle batzuengana jo zuten eta beraiei eskatu zieten idatziz beraien orgasmoak deskribatu zitzaten. Eta beraia gero egin zutena zen hori ba holako epai mai baten aurrera eman eta helburua zen epai mai hori ba, ba zeudenak bai medikuak, sexologoak, e, e, ginekologoak eta bueno, hainbat jende e, saiatu hart ziren esaten testu bakoitzaren egia gizonezkoa edo emakumezkoa zen. Ba pixkat aztertu nahi zutena zen generoan ere ba ezberdintasun hori nabarmen ote zen orgasmoak sentitzeak orduan eta beraiek egin zuten azen testuei ba eh ba alua jartzen mozuen ba genitala, ez, hitz neutroak bilatu ba pista hauek ez emateko. Ba azkenan inorrek ez zuen lortu benetan modu hola estadistiko batean esaten argita garbi ikusten dut noiz den gizon baten orgasmoa edo noiz emakume batena, ez? Osea oso bateratua dago zerbait dela. Eta, bueno, gero Masters i Johnson omen beste ikerlari batzuk, ba, bai e, ausartu ziela olako definizio bat egitera, ba, e, uteroaren kontrakzio erritmiko eta papateko batzuk direla, eta vaginaren ba, orzuloan sortzen direnak, eta baita e, <laughs> iburtzuloan, esango nuke, ezakin, finterran al, eske, jo, la traducción simultanea, no, Bueno, eta hor ba gaur egun <laughs> ba, askok ba ba esatu ez, ez bazkenan ba, ba ezin dela ez da fisiologiko kiere zehaztu nolako izango litzateke. Hor ateratzen den gaia ba hori da, ez? Ba askotan e, ba entzuten entzuri izan dela emakumeen kasuan e, ez dakitela noizbait orgasmo bat bizi izan duten edo, ez? Eta gainera galdera moduan planteatzen dute, ez dakit eta Hor bai, e, Francisca Molero, dela la e, Bartzelonako Institut Klinik de Sexologiako ba, mediku batek, aipatzen du, normalean olako paziente bat izten delean, ba bai, e, ondorio nagusitzat edo gehienetan sortatzen dela emakumezkorrek ez dula sekula orgasmorik euki, baina ez dula zertan horrela izan behar. Azkenean, Arrazoia zergatik, ba, beti hemen hitz egiten nahi garen, ba, gure sistema patriarkal honetan saltzen diguten gauza guztiengatik eta maitasun romantikoa hortarteko ere bai. Eta azkenean sortze ditugula bai internetez, bai zinemarekin, bai e, aldizkariekin. Hainbesteko espektatiba bazter izan marduen duen orgasmo batek azkenean e, guk ere ba, gure gorputzaren orgasmoa oso bestelako bat baldin bada guztiz desitxuratu eta ez gara gai errekonozitzeko gure gorputzak noiz sentitzen duen alako zerbait, ez? Ja. Ka, ka. gero ere, ez, hor pornografiak eta ere bai nolako eragina daukan, ez, ba, e, ba, emakumek erabiltzen dituzten oiu edo asperen oiek, ez, nola gehitzen dituzten, berez, egiten direla bestearen plazerra areagotzeko, ez, Osea, soinu guzti oiek erotikoak dira eta bestearen plazarra areagotu dezake, baina horrek ere bai pentsatu arazi aldizu benetan desio edo pasi hori edo ez, sentitzen ari zarela. Bai, eta, bai. eta ez duzunen hori horrela sentitzen, ze frustrazioak sortzen diren, ez? Edo mm. pentsatzen zukara arazo badukazula. Bai, bai, eta ez oiek, oza, ondo, esan dutzen bezala, pornoan, eh? Oza, gero ere, pelikula askotan ere... Bai, bai, bai, bai ez, bai, bai. azken, eh, aurpegi, ez, eta... Bai. Hombre, azkenean badela ere estenifikazio bat, baina bai, bai, transmititzen duten mezua beste bat, da. Bueno, eta neskak dira beti asperen eta oiu egiten duten, ematen du gizonezkoek ez dutela hori, ez, eh, espresatzeko ere bai kapazidaderik, eta suposatzen dut ere, ba, momentu batean, zu daukazun desio momentu batzutaten ahotsa edo eman nahi baldin badiozu hori isildu behar izateak ere modu batean zure orgasmoan edo zure sexualitate edo plazerren eragina izango duela, ez? Mm. Osa, batzuek bagiago jukatu edo transmititu alizate eta beste gutxiago. Hombre, beste gauzat izango zen bizila unekin itxe eta berze pentsatzen. Ja. Berak, eh, seksualo honek bai. esaten duena da La prueba del algodón, edo, bueno, ba, fidatzeko proa izango litzatekena azkenean vibradore bat hartu eta mm. honek zure gorputzarekin esperimentatzea dela. Eta bai. beraiek, ba, bide, bueno, lehenengo e, etxeko lana hori izaten omen dela bidaltzen dietena, ba, mm. ba, lehenengo esperimentatu zure gorputzarekin, zure, zure e, klitoria estimulatu eta eta horren, hor, zer... Ba, miren, zi hori pekatua da. Ah, Ez, eh, hemen usten diozu, eben eh, gala, ja, alaire, eh? De verdad. Eh. Ene <laughs> Eta bueno, artikulan gara ipatzen du bestalde, ba, badagoela ere olako beste, zakintzen, nola, arazoa edo, izango litzatekena kontrakoa edo, e, ba, estitazio sexual iraunkorraren gaixotasuna edo, eta gainera mm. orain, ba, oso ninfomania, mm. eta esaten du ez dela naztu behar, Eta ere gehiago irakurtzen egon naiz edo bilatzen egon naizena infomania gaur egun horrendik ez da ofizialki ez dago gaixotasun baten moduan ezarrita. Ba, bai izan daitekela trastorno afektibo emozional bat edo hori baina, ez, ba, askotan ematen du gainean infomania emakumezkoi bakarri lotzen zaion esto gustiz gaixotasun eh, bai, bai, bai, bai. mutilek sexu grin eta gogo asko baldin badaukate es... naturala da naturala natural. da normala hori da es bai. un semental claro eta hor lotura eginez ba aprovechatu du bezala las bontrieren infomaniak ikustera joatea hmm. tsa tsa eta ez dago dago gehiagorik ez ez ez igual ya maitzen jongo gara eta iesan Horein arte tono izan da pixkat oso jobiala eta baina igual amaituko dugu ba, pixkat ba, triste edo, ba, azken egun hauetan ba, galdu dugun lagun handi bati ba, gure ba, gurra eskaini nahi diogulako hemendik, Ba, bueno, bera hemengo pirata izan arren baskotan ba, Galizian ba, jeneak edo nonbaitetik edo horriko zitzaizkiola pentsatzen genuelako ona likor de kafearen embajadore izan zelako eta keso de tetilla <laughs> guztiei ba, bueno, nun erosi <laughs> ziteken esaten zigulako, ba, aitorri, ez, gure... Bai, bai, aitorri, bai, ba, kriston golpea izan dela, bueno, esan, esan, bueno, esan, beharrik ez dago, zeren azkenian ez, pertsona gazte bat, eta hola bapatean joatea, eta, eta bueno, ba, baita ere, aipatza, bos, bere ama, bere mm. ama borrokalari feminista bat ere badela, eta gure musurik haundien eta indar, Bueno, es que, bueno, alde bai. guztiaena aurrera egiteko. Eta bere bikote ari ere bai, ba, beste emakume kainera handi bat, ba, bueno, espero dugula alduenean, ba, preste garela berarekin berriro kaleak astintzeko. Muxu bat, beste guzti. Oiana, Aitor, lurrean edo airean baldin badago, hau entzuten egongo bazen, igual te da una colleja. Ja, pero que, gonaiz <laughs> hor musika gaiegoan, ba, zerbait topatzen, horrein da pixkat animatuago dira emakume batzuk musika gaiegoan tradizionalarekin, pandero jotzen. <laughs>